Labrīt, draudze! Labrīt! Um, visam pienāk pirmā reize, arī uh, man pienāk pirmā reize vadīt dievkalpojumu, bet uh, pats labākais ir tas, ka runa nav par to, kurš vada dievkalpojumu vai kurš vada slavēšanu vai kurš runā, bet par to, ka mēs visi esam šeit uh, vienu mērķu vadīt. Vismaz es tā ceru, ka mēs esam šeit, lai tiešām uh, uh, tuvotos Dievam, lai dzirdētu to, kas viņam ir priekš mums un uh, tiešām, ka mēs varam toties viņam. Un, um, es sākšu ar uh, paziņojumiem. Uh, jūs jau droši vien zinat, mums ir uh, vīru lūkšanas pirmdienās no rīta septiņos, un uh, vīri tiekās uh, šai pašai ēkai sētas pusē. Uh, es nezinu, vai viņi lūdz mašīnā, vai viņi kaut kur citur dodas, uh, bet pirmdienās septiņos no rīta. Un uh, tad pirmdienās septiņos vakarā ir sieviešu lūkšanas, un uh, rītā viņas notiks pie Sanitas. Un, ja jūs nezināt, kur Sanita dzīvo, varat pieiet pie skaistās dāmas krāsainajā šalītē. Um, jā, un tad ar, ir arī draudzes tā kā kopējās lūkšanas sveidienās no rītiem desmitos, tā ka jūs varat nākt ne tikai uz 11, bet arī uh, varat nākt jau desmitos uh, un, un, un iet augšā trešajā stāvā, kur ir uh, bērnu... Uh, svētdienas skolas telpas, un tur notiek lūkšanas. Un uh, vēl viena lieta par uh, eh, 23. martu, tad sievām būs pirts. Un, uh, tā kā informācija vēl sekos, bet uh, varat sekot uh, līdzi un gaidīt informāciju par 23. martu sievu lūkšanām. Pirts būs pie līvas. Jā. Tālāk ir vēl viena lieta. Viktorija, vari iznākt priekšā? Tagad, jā. Uh, Mm, Viktorija, uh, varbūt esat pamanījuši, ka viņa nebija uh, tik bieži pie mums, un uh, tas ir tāpēc, ka viņa bija Bībeles skolā, un šī Bībeles skola bija Kristus mācekļu skola. Un Viktorija mums pastāstīs, kā viņai gāja. Labrīt! Tie, kas man nepazīst, jā, man sauc Marta Viktorija. Um, es esmu no Kuldīgas, <laughs> un um, es biju Pēdējo pusgadu es mācījos Kristus mācekļu skolā. Tā ir skola organizācijā Jaunatne ar misiju. Un, tā skola sastāv no trīs mēnešiem lekcijas un trīs mēnešu prakse. Un, skolas mērķis tā divos vārdos vienkāršāk ir iepazīt Dievu un darīt viņu pazīstamu. Un tad vairāk tā, nu, principā visas abas skolas daļas ir par abām tām lietām, bet vairāk tā, tās lekcijas ir koncentrētas uz to, lai mēs labāk iepazītu Dievu un prakses daļa – lai mēs viņu darītu pazīstamu. Un, um, lekcijas notika Valdemārpilī, un praksē mēs devāmies uz Indiju. Un um, Indijā mēs bijām ziemeļa austrumu daļā, un um, parasti ir par Indiju, apmēram katram ir kaut kāds priekšsats no filmām vai grāmatām, bet um, tas parastais priekšsats, mēs īsti nebijām tādā vietā, mēs bijām, um, mēs bijām džungļu ciematos, un tur tā dzīve ļoti vienkārša. Un, um, tas, ko mēs darījām, mēs bijām tur, lai iedrošinātu vietējos kristiešus, tāpēc, ka mums ir tāda privilēģija, ka mēs te varam šodien brīvi sanākt, ka mēs varam pielūgt Dievu, bet... Um, Indijā, jā, viņi arī var brīvi sanākt kopā un pielūgt Dievu, bet ir bijuši daudz gadījumu, kad cilvēki, kas pievēršās kristētībai no citām reliģijām, ka viņiem nāks saskaties ar vajāšanām. Un um, tāpēc mēs devāmies lūkšanu gājienā cauri Kopā tas bija 40 ciemati. Mūsu komanda mums izdevās iziet 27. Mēs katru dienu gājām pa mājām, lūdzām, svētījām viņus. Un um, tas, kas notiek šodien, ka jaunieši ved dievkalpojumu, es esmu pierādījums tam, ka jauniešu komanda var to darīt mēnesi no vietas katru dienu un svētdienās divas reizes vai pat trīs. Tā kā, tas bija tas, ko mēs katru vakaru darījām. Mēs uh, slavējām, sludinājām, liecinājām. Un, uh, Viss, ko mēs tur darījām, tā bija tāda sēšana ticībā, jo um, mēs tā kā mēs gājām katru dienu uz citu ciematu, mēs nevarējām redzēt uzreiz tos augļus tām lūkšanām. Bet um, es ticu un es gaidu tos stāsts, kas būs noticis vēl pēc tam, tagad, kad mēs esam atgriezušies Latvijā. Un, um, jā, un Dievs tiešām dod to ticību lūgt, pat ja tu neredzi tos rezultātus. Un tāpēc arī gribu šodien iedrošināt jūs, ka, ja ir kaut kādas lietas, par kurām jūs lūdzat, varbūt jūs aizlūdzat par kādu, un jūs vairs nesatiekat to cilvēku, vai, vai vienkārši kaut kādas personīgas lietas, vienkārši turpiniet lūgt, un, mm, ja vajag lūdzēt Dievam pēc ticības, ka viņš tās iesētās sēkliņas, viņš izaudzēs. Jā. Paldies jums! Jā, paldies. Mēs varbūt varam aizlūgt vēl par Viktoriju, un, lai viņas darbs misijas laukā nebeidzās, bet lai viņi turpina būt par gaismu visur, kur viņi iet. Jā. Paldies Tēvs par Viktoriju un par šo brīnišķīgo iespēju, ko Tu viņai izdevusi dzīvē būt šajā skolā, kungs, un paldies tiešām par to, kā Tu viņas tam vadīs cauri, kā Tu viņas vispār aizvec uz turien, kungs, un tiešām, kungs, ka Tu viņas garīgi piepildīs, kungs, un tiešām es lūdzu, ka tā gaismiņa, kas ir viņā tā deksma, kungs, ka tā neizdziest tā, tagad, kad viņai ir bijis izlaidums un kad skola beigusies tās, bet ka viņi var turpināt spītēt tās visur, kur viņi iet, kungs, un uh, tiešām, ka viņi var nest gaismu, kungs, ka viņi var uh, kalpot cilvēkiem, runāt par tevi, sludināt par tevi un tiešām vienkārši būt par dzīvu pierādījumu tam, ka tu esi mīlestības Dievs un tiešām to, cik tu esi labs, kungs. Es vienkārši lūdzu, ka tavs darbs pie Viktorijas un viņas dzīvē un caur viņu nebeidzās uh, Ah, bet turpinās, kungs, ah, mūžīgi. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Piedošanas vēl viena lietā. Es gribēju pateikt arī jums milzīgi paldies par jūsu atbalstu, par lūkšanām. Un eh, man liela liecība ir tas, ka neviens no mūsu komandas nebija nopietni slims visu šī brauciena laikā. Un tas tiešām ir brīnums cik mēs runājam ar tiem vietējiem misionāriem, ar kuriem mēs kopā strādājam, viņi teica, ka tā parasti nenotiek. Ka atbrauc kāda komanda otrā, trešā diena, un lielākā daļa jau ir slīmi. Ar mums tā nenotika, un tāpēc es tiešām gribu pateikt lielu paldies par jūsu atbalstu un jūsu lūgšanām. Yep. Um, Es uh, šorīt lasīju uh, Mateja evaņģēlīja sesto nodaļu, un es vienkārši gribēju arī ar jums padalīties. Um, Es vienkārši lasīšu, ja jūs gribat, jūs varat sekot līdzi, tas ir Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā no 25. līdz 34. pantam. Um, tāpēc, un tas ir Jēzus, kas to saka. Tāpēc es jums saku, nezūdēties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzērsit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatājieties uz putniem gaisā. Ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrājas čūņos, un jūs debes tēvs tos baro. Vai tad jūs nesat daudz labāk nekā viņi? Kurš jūs starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērbu dēļ? Mācaties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpī. Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā, nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāla laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemest krāsnī, tā, ģē, tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūsu masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc viss tā pagāndzens, jo jūs debes tēvs zina, ka jums viss tā vajag – Bet dzenieties pa priekš pēc Dievu valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdēties nākamā rīta dēļ, jo rītdien pat par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Un uh, tas, ko es gribēju vienkārši aicināt, ir tas, ka jūs tiešām um, šajā dievkalpojumā un vispār ikdienā, <clears throat> ka jūs varat... Uh, tiešām fokusēties uz Dievu, ne uz tām problēmām, ne uz tām rūpēm, kas jums ir, bet tiešām no, nolikt visu Dievu rokās un Dievs jūs tiešām mīl, jūs esat viņa bērni, jūs esat kaut kas daudz, daudz vērtīgāks nekā putni debesīs vai puķis pļavā, un ja Dievs par to rūpējās, tad cik daudz vairāk viņš parūpēsies par jums, par to, kas ir jums nepieciešams. Tāpēc tiešām, tad, kad jūs pavadat laiku kopā ar Dievu, kad jūs lūdzat. Protams, ir svarīgi, ka jūs lūdzat par vajadzībām, bet atcerieties, ka tas nav vienīgais, par ko lūgt, bet tiešām dzenieties pa priekšu pēc paša Dieva, pēc attiecībām ar Jēzu. Un, es tiešām aicinu, ka arī šajā dievkalpojumā jūs katrs viens varat nolikt varbūt tās problēmas malā, bet tiešām dzīties pēc Jēzus, jo viņš ir tā vislielākā balva un viņš jums automātiski pieliks viss, kas jums ir nepieciešams. Jā, un tagad uh, mēs varētu vienkārši slavēt Dievu, jo viņš ir labs un uh, vienkārši, jā, pavadīt laiku pielūgsmē. Izsalcīs pie tevis nāku es, tu piepildīji Esmu tukšs, bet mani mīlē tu nepārstāv. Izsalcīs pie tevis nāku es, tu piepildī. Esmu tukš, bet mani mīlē tu nepārstāv. Un tāpēc gaidu mans kungs, uz tevi gaidu tāpēc gaidu mans kungs, uz tevi gaidu mans kungs. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu, Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Es es nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Salauzt skrienu tavās rokas es, plaši atvērtās, noguris, bet pieskāriens tavs kungs mani atjauno. Salauz skrienu tavās rokās es plaši atvērtās. Noguris, bet pieskāriens tavs kungs mani atjauno. Un tāpēc gaidu uz tevi gaidu, mans kungs, un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs, es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu, Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvo. sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā dedzību tevi gaidu, mans kungs, un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs, un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs, un tāpēc gaidu, tevi gaidu, mans kungs, es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu dodu. Jēzu, tu man esi viss, kādai dzīvoju. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgi no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sārts, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Visa zeme ciet par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Visa zeme dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man dzīvību uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sārts, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sārts, savā mīlestībā mūžīgs, jo tevis izplūs tikai labs. Kristus krustā uzvarā manu dzīvību sēdz. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēdz. Kristus krustā uzvarā manu dzīvību sēdz tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēļ. Kristus krustā uzvarā manu dzīvību sēdz, tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēļ. Viņš mani jaunu cerību dēļ. vienmēr pie Tevis ir cerība. Kungs, paldies Tev par to, ka mēs neesam bezcerībā, ka mēs neesam tukšumā, Tēvs, bet ka pie Tevis mums ir viss un ar Tevi mums ir viss. Kungs, lūdzu, lai mēs tā arī dzīvojam, Tēvs, ka, ka mēs apzināmies to, ka, ka mēs varam runāt ar Tevi, ar varano Dievu, kas ir pāri visam, un ka Tev ir atbildes uz visiem mūsu jautājumiem, ka Tev ir atrisinājumi visām mūsu situācijām, Kungs, lūdzu lai mēs tā arī dzīvotu, Tēvs, ar šo apziņu, Tēvs, un ar to autoritāti, ko Tu mums esi devis, un pastāvēt tajos apsolījumos, kuru, kurus Tu mums esi devis, kungs. Paldies, ka Tu esi liels Dievs, varens Dievs, un ka Tev nekas nav neiespējams, kungs. Amen. baby cool. augstas skandino, slāvēju Tev, kungs, dejojo, slāvēju rokas paceļot, slāvēju kājas laudzinot, slāvēju augstas skandino, slāvēju Tev, kungs, dejojo, brīvību, Tavus ceļus staigājot, tavus brīnumus piedzīvo. Brīvību tev visu atdodu. Brīvību tevi kungs slāvēju. Man ir par ko tev pateikties, man ir par ko tev gavilēt man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas baldinot, slāvei plaukstas skandinot, Slāvei Tev, kungs, dejojot, slāvei rokas paceļot, slāvei kājas maudzinot, slāvei plaukstas skandinot, slāvei Tev, kungs, dejojot. Man ir, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt, man ir par ko ir par to tev gavilē. Slāvei rokas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, slāvei plaukstas skandinot, slāvei tev kungs dejojot, slāvei rokas paceļot, slāvei kājas klaudzinot, Slāvēju plauksta skandinot, slāvēju Tev, kungs, dejojot. Slāvēju rokas paceļot, slāvēju plaujas klaudzinot, slāvēju plauksta skandinot, slāvēju Tev, kungs, dejojot. Jēzu kungs, tu visu sevi atdevi, pazemojies, līdz nāvei tu, cik bieži tu no jauna mani pārsteidz ar visu, ko dāvāji man. Ar visu, ko dāvāji sevi atdevi, pazemojies, līdz nāvei tu, cik bieži tu no jauna mani pārsteidz ar visu, ko dāvāji man. Ar visu, ko dāvāji man. uz krustā lūkojos, kur nomirītu. Es žēlastībā zemojos un sirds manā lūs. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju. esi paaugstināts godībā, debesu ķēnī, tev zemošos es, cik brīnišķu man žēlastību dāvāji, slāvē tevi vēlos vēlreiz. Slāvē tevi vēlos vēlreiz. es krustā lūkojos, kur nomīrītu. Es žēlastībā zemojos un sirds manā lūst. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvīs leju tevi. žēlastībā zemojos un sirds manā lūst. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvīs leju tev. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans kungs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos mans kungs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos mans par krustu pateicos, par krustu pateicos man. atdāvāsit savu dzīvību par mani atdotu. Kurš atlīdzināt spētu visā radībā raugas uz tevi gādā par visu, ko veidojis. Savas rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani atbūt. vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīm un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārvēr. gan cits savu dzīvību par mani atdotu. Kurš atlīdzināt spētu Visa radība raugās uz tevi rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku, savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pār. mūsu lūpām. Slāva Jēzu no debesīm. debesīs skan un no mūsu lūpām, mūsu lūpām tu tukšus traukus piepildi, ja tie lūdz, ja tie lūdz, tu lietum līd pār zemi liec, ja tie lūdz, ja tie lūdz. Kāpēc tu tukšus traukus piepildi, ja tie lūdz, ja tie lūdz, tu lietum līd pār zemi liec, ja tie lūdz, ja tie lūdz. Slāva Jēzus no debesīm skan un no mūsu lūpā, mūsu lūpā. Slāva Jēzu no debesīm skan un no mūsu lūpām. debesīm skan un no mūsu lūpām, mūsu lūpām slāva Jēzu no debesīm skan un no mūsu lūpām mūsu lūpām, tu tukšus traukus piepildi, kad tie lūs, kad tie lūs. Tu lietum līd pār zemi liec, kad tie lūs, kad tie lūs. Tu tukšus traukus piepildi, kad tie lūs, kad tie lūs tu lietum līd pār zemi, liec, kā tie lūdz, kā tie lūdz. Slāva Jēzu no debesīm skan un no mūsu lūpām, mūsu lūpām. Slāva debesīm skan un no mūsu lūpām, mūsu lūpām. Mūsu gods un slāv Tevs Tev, no mūsu lūpām, kungs, no mūsu dzīvēm Tev ļoti pateicību Tavs Tev. Paldies, kungs, ka viss ir izdarīts. Paldies, ka viss ir piepildīts, kungs. Kungs, un ne no mums vairs atkarīgs Tavs, jo, kungs, Tu visu esi paveicis, Tavs. Paldies, ka varam tuvoties Tev, kungs, bez bālēm ar paļāvību, Dievs, paldies, ka Tu zini mūsu sirds, Tu zini mūsu domas. Tēvs, Tu redz mūsu vajadzības, kungs. Tu dzirdi mūsu lūkšanas, Tēvs. Kungs, Kungs, saklaus arī mūsu pateicības Tēvs. Tiešām viss gods un pateicība Tev, Tēvs. Visa slāva Tev tikai vienīgi. Jā, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Paldies, ka varam tuvoties Tev. Paldies, ka varam būt Tavā klātbūtnē, Kungs. Paldies, ka Tu esi šeit. Paldies, Kungs, ka Tu izvēlies nākt un mājot mūsu vidū, Tēvs. stāvam kājās, mēs varam aizlūgt arī par svētdienas skolu un par bērniem. Tēvs, paldies par tiem bērniem, ko Tu mums esi devis, kungs, un uh, par tiem, kuriem vēl tikai tas ir priekšā, kungs, un uh, es lūdzu tiešām, ka svētdienas skola ir tas laiks, kad bērni var uzzināt kaut ko jaunu par Tevi, kungs, un tad, kad viņi aug, Tēvs, ka tas nav kā tikai zināšanas, bet ka viņi tiešām var uh, piedzīvot tavu tuvību, kungs, ka tu parādi viņiem, atklājies viņiem tādā veidā, ka viņi tiešām zina, ka tu esi dzīves Dievs, ka tu esi mīlošs Dievs un uh, ka tas nav tikai teorētiski, bet ka tiešām tu esi arī reāls Dievs, kungs, dod gudrību skolotājiem, kā tiešām uzrunāt šos bērniņus, dod gudrību vecākiem, kā pareizi audzināt šos bērnus, kungs, kā runāt par tevi, kungs, un uh, Tiešām, kungs, nodot to ticību viņiem, kungs. Tiešām es lūdzu, ka tās sēklas, kas tiek viņos sēts, var augt, kungs, tevs, un uh, arī nākotnē, un pat jau tagad, ka viņi var, kungs, uh, sēt tālāk, kungs, un būt par gaismu tevs un par piemēru citiem bērniem. Kungs, es tiešām lūdzu, ka tu paņem šos bērniņus savā azotē un, un lieto viņus jau kopš mazām bērnu kājām, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un, uh, jā, jūs uh, varat apsēsties. Un um, es aicināšu Mārtiņu uh, nākt priekšā, jo šodien Mārtiņš dalīsies ar to, kas viņam uz sirds ir. Un es varētu vienkārši aizlūgt par to, lai Dievs runā caur viņu un runā uz mums. Tās es tev pasakos par to, kam Mārtiņš varbūt šeit tās pasakos par to, ka tu esi liecis viņa sirdī, kungs, un es lūdzu tēvs tiešām, ka tu runā caur viņu tēvs, ka tu svētais gars var lietot Mārtiņu, likt vārdus viņa mutē, kungs, un uh, tiešām, ka mūsu sirds caur to var tikt izmainīts, kungs. Es lūdzu, ka tu piepildi Mārtiņu ar mieru, kungs, un uh, tiešām, ka viņš var runāt to, kas nāk uh, no tevis to, kas ir rakstīts Bībulē, kungs tevs, un uh, tiešām, ka mūsu dzīves var tikt izmainīts, ka mēs tiešām varam to pielietot dzīvē, kungs, un um, ka mēs aizējam mājās citādāk tevs, ar vēlmu mainīties, ar vēlmu kaut ko darīt savā dzīvē tevs, un tiešām paldies par to, ka tu esi tas, kurš mūs pārveido savā mīlestībā un savā žēlstībā. Es vienkārši lūdzu, lai uh, tu runā uz mums, tu runā caur Mārtiņu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. tā ļoti neierasti šeit stāvēt. Es laikam šeit kaut kur, <clears throat> tieši šeit neesmu stāvējis nekad. Varbūt tikai kaut kad skrienot garām šeit, bet um, man ir prieks tiešām jūs visus redzēt, un jūs esat tik daudz, īpaši šodien, tad, kad man jārunā. Bet tas ir labi, es domāju, ka tas ir labi, un um, uh, Kādu laiku atpakaļ Matīs zvanīja un viņš teica, jums tā kā jauniešiem būs iespēja nodīt dievkalpojumu, iespēja kaut ko dalīties un tā. Un tad lūdzot, lūdzot, meklējot Dievu, es, es jautāju viņam, kungs, ko tu gribi? Tu gribi, lai es ar kaut ko dalos, ar vārdu vai, nu, slavēt, jo diez vai es slavēšu, bet, nu, bet varbūt arī to. Bet lūdzot, Dievs man uzrādīja dažas lietas, kad um, jā, es gribu Mārtiņu, lai tu dalies ar vārdu. Un, ziniet, man šeit stāvot, tas nav tā, ka uh, es šeit skrienu, es gribu šeit runāt. Un, uh, īstenībā labāk man ir palikt tur un klausīties, varbūt kāds cits, ko runā, bet uh, paklausot Dievam, es uh, pieņēmu šo izaicinājumu, es pateicu, jā, Dievs, es gribu to darīt. Es gribu to darīt tikai tāpēc, ka tu to gribi, lai es daru. Un Dievs lieto man. Bet uh, es gribētu teikt, ka, um, lai jūs neskatieties uz mani, ko es jums pateikšu, uh, bet lai jūs meklējiet Dievu, meklējiet viņa vārdā to patiesību, jo viņš ir tas, kas jums māca. Nē, es. Tāpēc atvērsim Lūkas evaņģēliju 14. nodaļa. Lūkas evaņģēlijas 14. nodaļa. jautājums jums. Vai šeit ir kāds Jēzus māceklis? Varat pacelt rokas. Daudz. Paldies Dievam. Uh, tad ir otrs jautājums. Kurš gribētu būt Jēzus māceklis? Paceliet rokas. Mazāk jau, mazāk. Labi. Paturiet to prātā. Tad laikam šis ir priekš jums. Uh, tad Lūkas evaņģēlijas 14. nodaļa no 25. panta līdz beigām. Lasīsim. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi, un apgriezdamies viņš tiem sacīja. Ja kāds nāk pie manis un ienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un pat paša savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni – pa priekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus. Vai viņam pietiks līdzekļu darba izušanai? Lai vēlāk, kad viņš jau ir līdzis pamatu un nevar to pabeigt visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu, sacīdami. Šis cilvēks iesāk gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, pa priekš neapsēdīsies – lai apspriestos, vai viņš ar saviem desmit tūkstošiem varēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 tūkstošiem. Un ja ne, viņš kamēr vēl ir tālu, sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pats sāls maitājas, ar ko tad atkal varēs to uzlabot? Tad tā vairs neder pat ne zemē, ne mēsliem, tā ārā metama, kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird. Amen. Uh, Dievs man uzrunāja tieši ar šo šīs nodaļas beigām, uh, bet uh, lasot visu šo nodaļu, ir runa par to, ka Dievs aicina. Dievs aicina tevi, Dievs aicina mani, Dievs mūs aicina. Un, eh, un ja mēs viņam atsaucamies, mēs sakam, jā, Dievs, es gribu, es gribu tev atsaukties, es, es, tev, es gribu iet, kur tu vēlies. Dievs, jā, es piekrītu tam. Bet tālāk ir runa arī par par to, ko Jēzus saka. Un tā tēma varbūt būtu tā, kas ir, kas ir māceklis, kas ir Jēzus māceklis, un ko Jēzus saka šeit, kas tad ir māceklis. Um, man ir tādi tā kā četros punktos sadalīts šis stāsts, šī līdzība. Um, Varbūt es neizrunāšu visu, kas ir šeit, bet tieši, ko es saņēmu, ko, ar ko es gribu dalīties, tas ir pirmā lieta būtu tāda. Es kā jauns, tikko jauns kristietis, biju tā kā atgriezies pie Dieva. Es teicu, jā, Dievs, tu esi tik labs, tu esi tik brīnišķīgs un viss ir kārtībā. Bet kaut kā lasot Bībeli, es uzgāju tieši šīs rakstvietas. Kādam lasot, nepalikt tā dievaini? Kā? Man jāienīst savus tēvu, savu māte? Kā tad tas būs tagad? Bet Dievs saka, šeit ir runāts, runāts tā, lai mēs arī meklētu atbildi, lai mēs iedziļinātos, lai mēs gribētu saprast. Uh, man bija sākumā tāds, nu kā, nu ko es tagad darīšu? Kā man jāienīst? Dievs taču, tu taču saka mīliet, mīliet citu citu, mīliet. Bet uh, man šķiet šeit runiet par to, ka ja es saku, ja tu kādu lietas augstāk par mani, ja tu kādu cilvēku vai kādu mīli vairāk nekā mani, tu nevar būt mans māceklis. Un Dievs runāja ar šo uz manu sirdi. Un, jā, un tas ir tas pirmais punkts, ko es gribu pateikt, kad Dievs mūs aicina. Dievs mūs aicina, un mēs viņam pasakam, jā, jā, Dievs, es tevi mīlu, jā, Dievs, es tevi mīlu. Bet Dievs saka, mīl man no visas savas sirds, no visas savu prātu, Liec, liec mani pirmajā vietā dzīvē. Neliec kaut ko augstāk par mani. Uh, ir teikts, mīli savu Dievu no visu savu sirds, no visu savu prāta un savu tuvākā sevi pašu. Uh, es nezinu, kur šis teiciens ir radies. Nē, es zinu, kur, kur ir šis rakstīts, bet uh, ir vēl tāds teiciens – Es nezinu, kas viņu izdomājas, bet eh, ja tu mīli, kā tu vari mīlēt citus, ja tu nemīli pats sevi? Jūs zinat tādu? Eh, bet Bībelē lasot, man gribas teikt tā, mīli Dievu vispirms, un tad tu arī mīlēsi savu tuvāku. Tad tu arī mīlēsi savus brāļus un savus māsas. Un Tas būtu tas pirmais, ko es gribētu atzīmēt, kad uh, Jēzus saka, mīl man, mīl man no visas savas sirds. Tas ir tas pirmais punkts. Bet uh, lasot tālāk, 27. pantā ir rakstīts, kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Ko jūs domājat par šo? Uh, tas nav nest krustiņu kaklā. Tas nav, es nesu krustu un sekoju tev, Jēzus, man ir krustiņš kaklā. Tas nav par to. Uh, Jēzus šeit, šeit saka, kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Daži cilvēki saka vēl tā, Man ir tāds krusts uzlikts visu dzīvi, man tagad ir jādara tas un tas, un tagad man ir tāds krusts, un... bet tas, tas arī nav par to, tas nav par nastu, tas ir par to, kā es saprotu, tas ir par to, ka tu un es, mēs katru dienu, mēs mīlam savu Dievu no visu savu sirds, Mēs atdodam viņam visu, un mēs sakam, Dievs, es nesu savu krustu, es nomiru savām vajadzībām, es nomiru savām iegribām, savām miesas iegribām. Dievs, tu redzi, ka uh, varbūt es vēlos tur kaut kādas lietas izdarīt citas, bet uh, kas ir labas, kas man šķiet labas, bet uh, Es gribētu teikt, ka tas tev, tas tev var arī kaut ko maksāt. Būt par Jēzus māceklī, tas, tas nav tā vienkārši. Tas nav tā vienkārši. Es pasaku, es Dievs, es Tev mīlu. Es Tev mīlu, Dievs. Tu man esi viss. Uh, Bībelē lasot, Jēzus arī saka, Būs grūti laiki, būs grūti laiki, būs ciešanas, būs izbailes, būs vajāšanas. Paldies Dievam, ka mēs šeit varam brīvi nākt, ka mēs šeit brīvi varam pielūgt, slavēt. Tā, man liekas, ir tāda dāvana, kas mums ir jānovērtē. Bet eh, runājot par krustu, runājot par krustu, ja mēs gribam sekot Jēzumam, Mums ir jāpasaka sev nē, savām iegribām, savām pasaules iegribām, savām miesas kārībām, saviem izdomājumiem, kas mums liekas, kas ir labi. Bet mēs sakam, Jēzu, ņem man dzīvu. Ņem visu, kas man ir. Ņem katru manu jaunu dienu. Dievs, es Tev atdod to. Es lieku to tavās rokās. Dievs, es nezinu, kas būs šodien. Es nezinu, ko es darīšu, es nezinu, kur es iešu. Bet Dievs, es gribu paklausīt Tev. Es gribu zināt Tavu vārdu. Es gribu zināt, ko Tu gribi, lai es daru. Man šķiet, tas nozīmē to. Tas ir tas otrais punkts, ko es gribu atzīmēt, ka bieži vien tas Mums var maksāt kaut ko. Tas ir tas krusts. Nākošā lieta ir tā, ka um, kas bija pirmais? Varat kāds pateikt? Mīli savu Dievu no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu, kas tev ir. Nākošais ir ņem savu krustu un, un seko man. Vēl viena lieta, ko es gribu šeit atzīmēt, man šķiet, kas ir ļoti, ļoti svarīga, ir padošanās Kristum, padošanās vienkārši. Tas ir tā, kad um, tu dzīvo, tu ej uz darbu vai uz skolu, strādā, mācies – Ehm, bet tu, to, tu visu to dienu atdod Kristum. Ehm, bet eh, ir tāda lieta, arī manā dzīvē bija tāda lieta, un varbūt ir vēl šobrīd, bet, ehm, piemēram, mēs sekojam Jēzum, mēs mīlam viņu no visas savas sirds, no visas savu prātu. Mēs aizliedzam sevi, bet mums ir arī jādod viss no sevis. Mums ir jādod visu, ko mēs varam atdot. Mēs nevaram paturēt kādu daļiņu sev, kādu nostūrīti, kādu grēku varbūt, kādu lietu, kas, ko mēs pasakām Dievs, es tev atdodu visu, es tev sekoju, es tev atdodu visu, bet, bet šo nē. Šeit es pats tā māku labi valdīt šo es darīšu. Bet Dievs, tu ņem visu, tu ņem visu, bet šeit nē. Uh, mums ir jādod viss, jādod Jēzum viss. Mums ir jādod katra diena. Mums ir, mēs pasakām, Dievs, ņem, ņem man visu. Ņem man visu, kas man ir. Es negribu neko pataupīt sev tēvs. Ja es tev esmu atdevis savu dzīvi, tad ņem, ņem manu lietu. Tā ir padošanās Kristum. Uh, es zinu, nāk grūti laiki, nāk ciešanas. Uh, vienā brīdī mums ir ļoti labi, visi šķiet. Vienā brīdī ir pārbaudījumi, tad mums šķiet, kāpēc ir tik grūti atkal. Bet uh, Ziniet, jūs, ja jūs nāciet pie Dievu, es nevaru solīt, ka jums būs rožu lauks, jums, jums viss būs, jums būs nauda, čupiem jūs varēsiet krāmēt skapīšos un vēl iedot nabagiem arī. Un es to nevaru solīt, bet ko Dieva vārds saka? Dieva vārds saka, kad uh, jums būs arī ciešanas mans dēļ jūs izsmies, jūs vajās. Paldies Dievam, mēs šeit esam brīvi. Mēs šeit brīvi varam nākt, runāt. Tā ir tikai Dieva žēlstība. Un nebūs tikai viegli. Man patīk, kā vasaras nometnē eh, viens sludinātājs teica. Viņš teica, rožu lauks. Kas tad ir? Jūs salīdzināt ar rožu lauku, bet vai jūs esat kādreiz skrējuši cauri rožu laukam? Kā tad jums šķiet ir ļoti forši, ka tie ērkšķi tur iedurās un aizķerās? <laughs> rožu lauks. Tas tā, tas man tā baigi palika atmiņā. Uh, bet jā, atgriežamies pie pirmā lieta. Kas bija pirmā lieta? Mīlēt Dievu no visas savas sirds. Otrā lieta, kas bija. Ņemiet, ņemiet savu krustu un sekojiet man. Trešā lieta bija. Kas? padošanās Kristum. Tas ir, ka mēs atdodam visu, visu, mēs neko nepaturam sev. Mēs, mēs visu savu dzīves pārvaldu atdodam viņam. Mēs sakam, Dievs, ņem to. Un tad ir uh, vēl viena lieta, ko es gribu atzīmēt. Tā ir, tā ir sāls. Uh, šeit 34. pantā un 35. Dievs saka, Jēzus saka, sāls gan ir laba lieta, bet kad pat sāls maitājas, ar ko tad atkal varēs to uzlabot? Tā tad vairs neder pat ne zemē, ne mēsliem, tā ārā metama, ka mausas ir dzirdēt, tas lai dzird. Uh, Kristus mūs aicina būt par zemes sālu, par tīru sālu. Mums ir jābūt tīrai sālī, mēs nevaram būt tur kaut kāds sajaukums kopā ar tur bišķiņu cukuriņš klāt vai tur, vai tur vēl kaut kas klāt. Ja es saku, mums jābūt tīrai, ja tā ir ar piemaisījumiem, tā nedara vairs nekam. Tāpat zemē nedara nekam, tā ir ārā izmetama. Jēzus mūs aicina palikt tīriem. Palikt tīriem, palikt uz viņu vārdu. Kā tad mēs varam zināt, kas ir Dieva vārds? Var kāds pateikt? Kā mēs varam zināt, kas ir Dieva vārds? Amen. Tas, kas Bībelē rakstīts. Tieši tā. Mēs lasām no Bībeles, un tas ir Dieva vārds. Uh, Es gribu iedrošināt jūs, es gribu iedrošināt pats sevi. Es neesmu perfekts. Bet es gribu paklausīt, paklausīt Kristum. Es gribu, es gribu palikt tīrs. Es negribu, kā, kā Jēzus saka šeit, kad, eh, ja tā sāls ir netīra, viņu vienkārši izmetam ārā. Viņi nedara nekam. Bet, ka mēs būtu šeit, kuldīgā, šeit tajā vietā, kur mēs dzīvojam, vienalga laukos vai kuldīgā vai, vai kur, bet ka mēs būtu tā saules, ka mēs nesu to evaņģēlī, ka, mēs, ka tas būtu tīrs, ka tas nebūtu tikai tā, jā, Dievs, Dievs saka tā, bet varbūt tur kaut kā šitā varam. Nē, mums ir jābūt tīriem. Uh, Mums ir jāpastāv uz Dieva vārdu, mums ir jāpastāv uz, uz to, ko viņš saka. Mums ir jāmeklē viņš katru dienu, katru dienu. Nevis tikai svētdienās, nevis tikai trešdienās vai pirmdienās, bet katru dienu. Katru dienu, kad mēs pamostamies, mēs, vai mēs varam teikt, Dievs, ņem šo dienu, ņem šo dienu un lieto to. Dievs, es gribu Tev sekot. Es gribu Tev atdot visu, kas man ir. Vai mēs varam tā teikt? Es gribētu, lai jūs uzdodiet to jautājumu sev un padomājiet par to, padomājiet par to, vai katra diena, katra diena ir atdota viņu godam, viņu slavai. Mums ir jāpaliek tīriem. Ziniet, uh, Daudz tekstus nav iespējams. Kā pasaulē, tu izai pasaulē, viens runā to, viens runā to, viens pavāk uz topus, otrs uz topus. Bet ziniet, es teiktu tā, pasaulē tas nav iespējams. Cilvēkam tas nav iespējams, bet kā Dievs saka, Dievam visas lietas ir iespējams. Amen. Dievam visas lietas ir iespējams un kopā ar Dievu mēs esot attiecībās ar viņu, pielūdzot viņu, slavējot viņu katru dienu. Kopā ar Dievu mēs varam. Mums tas nav iespējams, bet Dievam tas ir iespējams. Tāpēc uh, es gribētu jūs iedrošināt, sevi iedrošināt. Tas ir man par ļoti lielu iedrošinājumu būt šeit. Nav tā, kad es tiešām gribētu šeit skriet un darīt. Tas, tas arī man ir kā nomirt sev, nomirt savām vajadzībām, nomirt savām iegribām. Vienkārši paklausīt Dievam. Uh, tad varbūt uztaisīsim tādu kopsavilkumu. Uh, kas bija tā pirmā lieta, kas mums būtu jādara? Mīli Dievu no visu savu sirds, no visu savu prātu, meklē viņu, liec viņu pirmajā vietā savā dzīvē. Un tad, un tad tu arī mīlēsi savu tuvāku, tad tu arī mīlēsi sevi. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta ir ņem savu krustu un seko man. Es izvēlos pateikt savām iegribām nē, bet pateikt tev Dievs jā. Tad trešā lieta bija – Padošanās Kristum. Tas ir tas, ka mēs atdodam visu viņam. Visu. Visu savus, savus, uh, visu savu dzīvi, visu savu ikdienu, katru lietu, neko nepaturam sev. Un ceturtā lieta būt par, par sālu, būt, būt tīriem, būt tīriem un palikt tīriem. Tas ir tas, ar ko es gribēju ar jums padalīties. Ehm, ziniet, vēl Bībelē ir teikts tāda lieta. Ehm, ja es saka, mans nams ir lūkšana nams. Amen. Ehm, es gribētu jūs aicināt, aicināt uh, uz lūkšanu, bet tas būs varbūt nedaudz savādāk nekā ierasti. Eh, es gribu jūs aicināt sadalīties par 3 un 4 vai 5, eh, kāds sanāk, un eh, es gribētu, ka mēs varētu lūgt viens par otru, lūgt par kuldīgu, lūgt par jauniešiem, par vecākiem cilvēkiem, par bērniem – lūgt par vajadzībām kāds, nu kuram ir, bet ka mēs varētu lūgt, jo Dievs saka, mans nams ir lūkšana nams. Tad es domāju, ka mēs varētu to piepildīt. Mēs varētu nākt, lūgt kopā, būt sadraudzībā viens ar otru, iepazīt viens otru. Piedodiet, varbūt, ja es neesmu pie kāda piegājis un pajautājis, kā tev ir vārds, bet uh, Bet, ziniet, es, es tiešām gribu iepazīt jūs visus. Es gribu pazīt jūs. Un, um, man šķiet, tā ir lieliski iespēja šodien šeit varbūt sadalīties grupiņās arī pie, tieši pie tādiem cilvēkiem, ko jūs nepazīstat. Um, jā, un lūksim, un lūksim, lūksim, un lūksim. Amen. Mēs varam tā izdarīt. Es varbūt lūkšu, mēs nu, tādi jaunieši, varbūt tādi kautrīgāki esam, tādi, nu, kas ir jau, jau cilvēki, jau varbūt pieiet pie tiem jauniešiem un, un nu tā. Četri. Var arī būt pieci.